Txailak hogeita sei gaur asteazkena data hon albistegia duzue berriozar erratiaren albiste emankizuna. Ze, titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia, Xabi. Bai, gaurko udal batzan, garazi amabi puntu izango dira, ez, e, Gaurko udal batzan, PSNek aurkezturiko bi mozio ez dira, bata tokiko autonomiaren babesari buruzkoa, eta besteak rana eta inak fundazio publikoen itxierari buruzkoa. Bilduk ere, mozio bat eramango du ez mozioa zeina, Nafarroku ikaste ikastetxeetan genero eta aldaketa soziala ikasgaia ezartzearen aldekotasuna erakusten duen UPNek UPNeko kargudun eta kideen kontrako protesta gaitzasteko mozioa aurkeztuko du eta guzti honekin osoko bilkura gaur arratsaldeko seiterretan ospatuko da. E, gaur mendialdea bat eta mendialdea bi eskoletan aurre matrikulazioa egiteko azken eguna garazi. Aurre matrikulazioa bultzatu asmoz, de ereduaren alde mendialdea guraso elkarteak eginiko bideoak eta eskola birek eginiko ate irekien jardunek lagundu dute berriozarko kanpaina eredugarri izaten notxailaren ugeian irekizen aurre matrikulazio egiteko epea eta gaur azkenarekin itxiko da. Urtsintza horre eskolak ere irekien jardunerako eguna prestatu du garasi egarko. Urtsintza aurreskolako ezitzaile taldeak antolaturiko jarduna dugu hau topaketa 2014-2015 ikasturtean aurre inskripzioak eginen dituzten familiei zuzendua dago, baita eskolan dauden familiei ere. Hauek gaur arratsaleko bostetan berriozarko entzunaretuan eginen dute topo eta hortik urtsintza aurreskolara abiatuko dira bisita egin asmoz jardunak aur eskolako proiektu pedagogikoa eta ez ziketa taldea ezagutaraztea duelburu. helburu. Konparte enpresaren plan estrategikoak amaierari helduko dio. Bihar osteunarekin plan estrategikoaren azken bilera eginen da horretan, hemendik aurrera begira zerbitzu soziokulturaletan aldaketak eragin asmoz egin estrategikoak adostuko dira. Eta itzordua, bihar arratxeleko zazpitan, kulturgunean. Gaztei zuzenduriko formakuntza zitxingo dugu orain. Udaleko gazteria arloak formakuntza saioak eskaini ditu beste batzuen artean adituentzako informatika ikastaroa, lanbide orientaziorako eta autoenplegurako lantegia, enplegua bilatzeko lantegia, street dance, hip hop eta funky eta informazio gehiagorako xabi irubebikoitz.perriozar.es. Egoraldi mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak garazi? Zerua tarteka odeitxu egongo dela, guizean eta gauean batez ere xabi. Egunaren lehenengo partean zaparra da txikiak botako ditu. Elurkota, seireun, zazpireun metro inguruan egongo da aizeari okionean ipar baldeko aizea ulbizia ibiliko da, azken orduetan aul eta aldakor ibili zegoaldera aldatzeko joerarekin temperatura nahikoa edo nabarmen jaitsiko da, eta egunaren amaieran litekeena da berriozarren izotza egitea. Inaute diteko eguraldi txarra datorrela uste dut. Ala Xabi! Thank eta hau izan da guztia gaurko albistegiari dagokionez informazio gehiago dato zen orduetan berriozari erratiaren sintonian fmko.zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.